turaba imvo ziri inyuma y'ubwo bunyonyezi intambamyi buzana n'igikwiye kugira ngo uburundi butuze koko ico caha umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ashikiriza ko ubutungane buriko burakora kugira ngo abakora ico caha bashengezwe yabishikirije ku munsi wa gatatu heze igenekerezo rya 30 kigarama umwaka uheze w'ibihumbi ibiri mu kiganiro yahaye abarundi umukuru w'igihugu avuga ko hari n'amafaranga yari yaranyonyejwe amaze kugaruka mu kigega ca leta none ni kuki hakibandanya kwibonekeza abanyonyeza amatungo y'igihugu intamba myizi kibangamiye kugwanya abanyonora ubutunzi bw'igihugu n’izihe inyifato nk'iyo igira ingaruka zimeze gute ku gihugu hakwiye iki kugira ngo mu gihugu cy'u Burundi nihabe hakirangwa abanyonyeza ubutunzi bwa leta nibyo dushimikira ko muri kino kiganiro abari mu makungu rero muraheza mutwakure muzi neza ko kino kiganiro ari mwebwe cagenewe mutanguza akamenyetso ko guteranya hanyuma amajana makumyabiri na mirongo itanu n'indwi irindwi na zitandatu ubusa mirongo umunani na zitatu amajana icyenda na mirongo itatu na zitatu hari kandi itandatu n'imwe ubusa mirongo umunani na zitatu amajana icyenda na mirongo itatu na zitatu zose zifise WhatsApp emetu semitebutsi ari mu buhinga bw'ibyuma kuri mikoro muri kumwe na ara dezihebukeye neza sangwa ikaze isanganiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi havuga ko umukozi wa leta azofatwa mu bunyonyezi azokugwa mu mabanga ajejwe hatibagiwe ko ategerezwa gusubiza amafaranga yanyaze igihugu mu kiganiro yahaye abarundi ku munsi wa gatatu heze w'indwi heze hari kuwa mirongo itatu kigarama umwaka uheze ibihumbi bibiri na mirongo ibiri evariste ndayishimiye hamenyesha ko hari amafaranga menshi amaze gufatwa muri ubwo buryo umviriza evariste ndayishimiye ahagarariye n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi muri iyi minsi amayira tumaze kugaruza ubujye mbere navuze yuko ubu umuntu wese dufata yibye amahera cya mbere ni uko amahera y'igihugu abanza kugaruka kubera nabonye rero yabaye umurengera hariho aho twasanga dufashe amadolari ibihumbi ijana hariho umuriyaridi n'imiliyoni amajana twafashe muri iyo minsi iheze hariho imiliyoni amajana angahe twafashe ubujye natebyeyo ndavuga nti ubu rero twugurure konti dushyira ko amahera yose tugaruka, tuzoca twubakisha amashuri none yarangiye mu mifuko tugura intebe z'abanyeshuri twubake amashuri twubake ibitabo none kwaba yari yibwa agiye mu mifuko kandi rero ubutungane buri ko burakora muzoza mubona rero ntanguye kwandika bya bindi rero naka turabye ikosa tukarabiri tukarabiri tukarabiri tukabona ubusuma yakoze amabanga yiwe yose mu gihugu arayasuswemo hanyuma tuzomusubiriza mu nyuma nzoheza nawe uzosubira kumuha akazi harasohotse dekere yanditse ko amakosa yose yakoze abantu bafatwa biba ubu bariko barabikora ntazi yuko nta izohera mutabonye uwa mbere asohotse uwa mbere byanditse none ayo mahera tuzana yose duca tumufatira ingingo none ko base guheba turagire gute reka rero dutangure kuzana akarwafu mwafu rero eh, ikigega cya leta ni uko gikura tureka kukiba tugaca dukorana umwete kugira ngo hinjire menshi Evariste ndayishimiye n’umukuru umukuru w'igihugu cy'u Burundi rero mwavyumvise ibyo tugiye kuvuga ko nivyo zo kugwanya abanyonyezi ukunyonyeza amatungo ya leta abari mu makungu mwebwe kino kiganiro cagenewe mutwakore rero 76 ubusa 183 na 33 itandatu nimwe ubusa 183 amajana 9 na 33 zose zifise WhatsApp umutanguza akamenyetso ko guteranya kaze kaneziyose utumvirizo uri mu Bubiligi yego mushikirize cimviro canyu rero mwumvise uko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ashikiriza ibijanye n'ubunyonyezi mwebwe ubwa mbere wakira gute ivyo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yashikirije ni imvugo ni imvugo ni imvugo nziza kandi yamivugwa n'abaperezida bose hmm. nta nubwo atayivuze kuko inyonyezwa ry'itunga rya leta ntiribaye uno munsi kandi ntiribaye kuri ubu butegetsi bwiwe n'imbere byariho yego hmm. aha nta gishasha wumvamwo eh, cyane cyane kumbure eh, amaze gushikiriza n'amafaranga amaze kwinjizwa eh, yagaruwe kubera bariko bagwanya abanyonyezi oya kuko ndibuka n'uwamubanjirije we yakoreye mu ngata hmm. cyari cyabaye icivugo ciwe cya mbere mhm. kandi yari yanabishize no mu ngiro Eh, yaragiye aratanga n'akarorero afata urugendo rwa mbere mm. hanyuma aragarukana n'amafaranga yacikishije ko mu kigega cya leta mm. mugabo byabaye rimwe ntibyasubiye mm. eh, eh, nonega nk'ubu uye kanezi yose uri kuraraba none imvo ziba zituma haguma hibonekeza ubunyonyezi hano mu burundi nizi ni kubera ubunyonyezi ubunyonyezi buhera muri guhera mu byo munokwita mu nzego mm. nawe n'ibyo ari karagari mm-hmm. e, ni ukuvuga nk'iyo umuntu bamushyizeho nka wewe arebaga akagushyira ngaho ku iradiyo mm. biciye mu buriganya mm. ni ukuvuga utabibereye atanubumenyi wifisemwo kubera kumbure uri umunywanyi w'uyu mugwi cyangwa uriya mugwi wundi muri icyo gihe uzokorera uwo mugwi ntuzokorera igihugu yego iyo ni imvu imwe ariko eh, kumbure abantu eh, bose bashobora kwinjira muri ubwo buryo nabo ntibashobora kuvugwa mu bunyonyetse ni bose ko dukorera mu ntumbero y'igihugu mm. ukorera mu ntumbero y'uwahagushitse cyangwa mu ntumbero y'umugwi wagutumye uje aho hantu mm. kuko ni ukuvuga nta bumenyi nta bukerebutsi nta butima wo gukunda igihugu kuba wagiye muri abo bantu bari kubarwanya icyo gipirire bavuga ngo bari kwakirwanya mm. niba wakirwanya mugari bagazogaruka uzobibona niba bazogaruka mm-hmm. bakanacagirizwa mu nyuma mm. e, ego none eh, eh. kanezi yose uri kuraraba none umukuru w'igihugu agira ati bagiye kubahana kumbure arashiramwo arashimika cyane ko bagiye kubahana ati e, ko baguma bibonekeza e, murabye ibyo byibonekeje umwanya munini cyangwa ari benshi kumbure byonona iki mu gihugu ukubahana ni ukubahana no gushyiraho no gushyiraho sentare yigenga ni ibakurikirana hanyuma na bimwe abakuru b'ibihugu n'abari mu nzego zose mm. bakerekana ubutunzi bafise yarabivuze hanyuma rongo yarivugurutsa urumva ibyo yivuguruje gute yivuguruje gute ariko bagahera hanyuma ubutungane bukaba bubahasha kuvuga bakaba abantu bakorera igihugu we kanezi yose gatoya bija ku kuko mm. abo bantu ni intumwa z'abanyagihugu mm-hmm. babimenyesha abanyagihugu mm. hanyuma n'uwafashwe muri ubwo bunyonyezi ajya ku mugaragaro mm. intahe ikamukubita nk'uko ariko arabivuga bagasubiza ibyo yatwaye bakabisiza muri leta mm-hmm. kugira ngo n'abandi bazobitire bagahera hejuru bagahera hejuru kuri abo nyine kuri abo nyine babivuga mm-hmm. kuko iyo iyo kuraba iyo batanguriye hejuru n'abo hasi baca bagisha batinye mhm. ubu rero babihera hasi babiduza hejuru mhm. ibyo ni ukuhuma amaso mhm. ni ukuvuga mugomba kuvuga iki ah, ugomba kuvuga iki bahereye hasi ni ukuvuga ko bahereye kuri bato bato eh, nibyo nshatse kuvuga urumva bahera ku barya duke duke abarya menshi y'igihugu ntibabakomakoma abo nabo umukuru w'igihugu yabavutse ni abahereko rero batanga uturorero ko nawe urabazi n'abandi bose barabazi barabumva mugabo ni bimwe ntawe bavuga kubera nta ntahira abakwita mu gahanga mhm. ni ibyo babona gusa barabona muri amaso hanyuma abantu bakagira bati eh, none ubutungane bw'ibyo bintu byiwe barabiyo yabikuye ego kanezi yose urangiza urangiza eh, sinzi ko hari uwundi ari ku murongo urangiza urangiza akanezi yose eh, kumbure wamaze kuvuga mu byokogwa hakwiye iki kugira ngo ubwo bunyonyezi bugabanuke mu gihugu cy'u Burundi cyangwa nke kumbure ahubwo buranduranwe n'imitsi batangura gukuraho ubunyonyezi hmm. mu bakorera leta hmm. ingene bajyaho hmm. hanyuma hakaba ubutungane bwigenga kandi bushobora no kubita intahe mu gahanga abo nyine guhera ku mukuru w'igihugu mbega uvuze uvuze hariho abantu mu gihugu mm. hariho abantu mu gihugu badakogwako mm. kuko ya sentare imwe ya sentare eh, yo hejuru oya twarabibonye twabibonye umva ndakubwire yo kwigenga gute usanga nk'uru wewe wo kwigenga gute wahawe akazi n'uriya atagenda ukora ibi gukoreshwa umuntu agukoreshwa n'ubwigenge ntibihura iyo nkoreshwa hmm. nkorerwa uw'amazi abacamanza wowe uvuze ubutungane kugira ngo bugwanye neza nk'iki giturire uri kuravuga eh, bwo kwigenga neza gute uko ubyipfuza kumbure ku cyiyumviro cy'iwawe ni ukuvuga kujya eh, umukuru w'igihugu abivuga mhm. yobigenza kujya bivuga mugabo bivugwa ku munwa mugabo mu ngiro bikaba ibindi bakabishyira no mu ngiro mhm. hanyuma kandi batiherako mhm. kugira ngo babahe ubwo bubasha mhm. bagaheza nabo bakabagendura akibare bikebeye k'igihugu cy'uburundi urakoze kumbure ko eh, mwatanguye mushima iciyumviro eh, umukuru w'igihugu yashikirije ibyo yashikirije eh, kumbure twizere ko n'ibyipfuzo byanyu nabyo byumviswe murakoze cyane kanezi yose mu murakoze namwe kuko hose niko bigenda bagomba kurwanya igitsiriro kiriho ku isi yose mhm. mugabo hakaboneka yuko hariho ishaka iryo shaka muga rikajya mu ngiro cyane cyane urakoze murakoze Ah, abandi muwandanye mutuhakura hirindwi na zitandatu ubusa mirongo umunani na zitatu amajana na mirongo itatu na zitatu canke itandatu n'imwe ubusa mirongo umunani zitatu amajana na mirongo itatu na zitatu zose mutanguza akamenyetso ko guteranya hanyuma amajana abiri na mirongo itanu n'indwi ni kuri Radio isanganiro turafise uwundi munyanyi ku murongo alo eh, amahoro neza ah, amahoro Alex ni impore eh, ni impore namwe mumeze gute mu gihugu ego ni amahoro umwaka mwiza tugusangire umuntu akoze cyane ego kaze rero ushikirize icyumviro cawe nawe wumvise eh, ibyo umukuru w'igihugu Evariste ndayishimiye yashikirije agira ati leta igiye gukora rwose kugira ngo igwanye ubunyonyezi bw'amatungo ya leta atari guhore ku maso ukurikiranye mu minsi mike yayoboye igihugu urabona ibintu byinshi cyane bimaze guhinduka mm-hmm. ubwo rero jewe ico nagomba guterera ni icyiyumviro nagomba guterera uh, nariko ndiyumvira ndabye uburyo uh, bashyizeho uyu mubiri obr obr mu gihugu uh, nkaraba uburyo uriko urakora nkaraba mbere yaho uburyo buryo utarashyirwaho uburyo eh, ibintu bijyanye n'amakori uburyo byari bimeze mhm. ubwo rero nkacangaruka rero nkacangaruka rero nkaraba none burya uwo bashyizeho umugwi umugwi wa leta nyine mm. umeze nka kujya kwa obr mm. mugabo ukaba ujejwe eh, icyo gipolisi icyo gipolisi kidasanzwe kijejeho kugwanya igiturire mu by'ukuri sinzi nimba ngira ngo nuko tutari mu gihugu mugabo jewe sindakibona sindumva no mu gihugu ko coba kiriko kiri ku kivi nyene ngo kibe cogaragara nk'uko tubona obere iriko irakora mu gihugu kuko obere obere yoyo umva n'umunyagihugu mutonya mm. naho woza n'umwana w'amezi ngira ngo nkangahe arazi obere mm-hmm. mugabe ico gipolisi naco mm. kijejwe cyangwa se iyo migwi yindi yoba yarashizweho ijejwe kurwanya igiturire mm-hmm. yoyo habura iki kugira ngo ikore nka kurya obere iriko mm. rero aho oni hari agahaze mm. umenga bari bakwiye kuraba uburyo izi nguvu ziriko zirashikwa muri iyo br mm. ziba zishikwa no muri ico no muri no muri ico gisata kijejwe gutuza abanyonyezi eh, ibiturire wosanga mu by'ukuri bifashije igihugu mm. kandi mu by'ukuri igihugu kinze cogorora ku bijanye ku bijanye n'igiturire maze igihugu maze abanyagihugu bakacagira ko bagatanga n'amakori uko mu Burundi mbona bariko barayatanga mhm. usanga hari ikintu kinini cyane bihinduye Ubuzima buzima bw'igihugu mm. wewe ubona ko agahaze kari mu bijyanye n'inzego mbega habandanije hibonekeza nk'ibi by'ubunyonyezi umukuru w'igihugu avuga eh, wowe ubona hari ingaruka zimeze gute mu gihugu ingaruka ni nyinshi kuko ah, urabona oberi yinjije hanyuma abandi nabo bakaca baca ku bandi nabo bagatora bagatora baca gukoresha ibyabo mm. hanyuma kumva iryo tembere twozorishikira ryari mm-hmm. urabona reka nta karorero muri Tanzania Eh, kuba turi ko turabona bari ko harubaka amabarabara agerekeranye muri tanzania ngira mhm. ngo mwarumvise yuko byahereye kuri ayo mafaranga yose yahora anyuruzwa mhm. perezida magufuri yashoboye kuyapana yose inzira zose yahora acamwo kugira ngo anyuruzwe mhm. ubu uye ntibigikunze none ubu uye urabona igihugu igihugu hageze igihe wubaka ibintu ugasanga ni bya bihugu byo mu burayi ubwo rero twe dukeneye ibyo nabyo mu gihugu cyacu ubwo rero aho hantu hose rero bacisha kugira ngo gusa mhm. nk'ingufu zo kwigisha abanyagihugu mhm. abanyagihugu eh, bashobore gutahura neza yuko nabo nyine bafise uruhara mu bijyanye no gucungera eh, eh, itunga ry'igihugu mhm. ni ukuvuga umuntu uwo ari we wese abonye abonye uri karajya igiturire cyangwa gitanga ni ukuvuga abanyagihugu bashira ubwoba bashobore bumve kwita itunga ry'igihugu ari kwabo barihagarariye mm. mm. ubwo rero ibyo bizofasha cyane abahinduka mu gihugu ni ukuvuga abanyagihugu bahagurutse zijya ngo zikoreshwa mu kubahimiriza mu bijyanye no guteramira amahoro n'umutekano mm. ahubwo no guteramira ubutunzi nabyo nyine babigurukire nabo nyine abanyagihugu babifate mu minwe mm-hmm. igihugu ni rwabo mm-hmm. turi mu kiganiro karadiridimba kuri Radio isanganiro uno munsi turi ko turaba ingene leta y'uburundi ikwiye gukomeza umugambi wo kugwanya ubunyonyizi no gusesagura amatungo y'igihugu turi ko dushimikira ku mvo ziri nyuma y'ubwo bunyonyizi intambamyi buzana n'igikwiye kugira ngo Burundi butuze icyo caha umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye ashikiriza ko ubutungane ko burakora kugira ngo abakora ubunyonyezi bashengezwe yabishikirije ku munsi wa gatatu heze igenekerezo rya mirongo itatu kigarama uno mwaka umwaka uheze na ibihumbi bibiri na mirongo ibiri mu kiganiro yahaye abarundi umukuru w'igihugu akavuga ko hari n'amafaranga yari yaranyonyejwe amaze kugaruka mu kigega ca leta bari mu makungu rero mubandanye mutwakura ariko ku murongo banyeretse ko hari uwuza yashitse alo alo ndabaramukije ndabipfuza n'umwaka mucaca eh, ngaho kwisanganiro ego amahoro neza David muri Canada amahoro amahoro neza eh nagira ngo rero nicyo nshikirije ku byashyikirijwe na nyakubahwa umukuru w'igihugu yego umwaka mwiza eh, nawe david yego murakoze cyane yego icyumviro rero eh, yego rero nk'abandi barundi benshi ndashima ibikorwa leta mvyeyi leta nkozi itunga rusange mhm. kandi tukaba tuzi yuko ruswa ari kimwe ah, gituma iterambere ricumbagira iterambere rya bose iterambere rusange mhm. ubwo rero mu by'ukuri nkaba nshimira leta mvyeyi muri iyo ntumbero yihaye mhm. kandi nkabasaba yuko n'abarundi twese twokwiva inyuma mu gushigikira leta mvyeyi mhm. mu kwerekana aho ibiturire biribwa mu kwerekana ababijya kugira ngo tuze turafasha na twebwe muri icyo gikorwa c'iteka yego e-, ego david rero ah. eh david urabye e, uko umukuru w'igihugu yabishikirije arashikiriza avuga ati hari amafaranga amaze kugarukanwa e, mu kugwanya abo banyonyezi e, banyonyeza amatungo ya leta urabye ni inzihe mvo ziri inyuma y'ubwo bunyonyezi imvo ziri inyuma y'ubunyonyezi mm. ntubyita ati ni kubera urabye kenshi na kenshi abafise nibo baguma baronka mhm. ni kuvuga abantu usanga barimenyereye mu bibanza barimwo haribwa nyine nabo bagaca baguma bajya nyine ni ukuvuga ubu amakuru avayo avuga yuko n'umuntu umubwiye ruswa naho muba muri babiri aratinya kubera abayibaza yuko watumwe n'igihugu watumwe n'inzego zibijejwe kugira umufatishe uti niko karorero tuwufatira rero niko karorero tuwufatira ni ukuvuga rero inyigisho nk'uko naho twari tugeze aho twari tugeze birashoboka yuko igiturire kiranduranwa n'imizi hmm. abantu bahora bakigira bakagitinya hmm. abantu bahora bagahindura nyabuna ingeso bakumva yuko bino bibanza barimo barimo kugira bakorere umunyagihugu bakorere eh, Eh, batunganye itunga ry'igihugu kugira ngo turisangire twese ryitwa itunga rusange bafashe abanyagihugu badafite amazi baronka amazi usanga hariho benshi nako benshi usanga hariho bake mm-hmm. ugereranije n'abanyagihugu bose batunze bakomeye cyane bafite byose ubwo hmm. usanga hariho n'igitigiri kirekire cy'abanyagihugu babuze bakabura n'amazi yo ku mugezi amazi meza yo ku mugezi hmm. nizo ngaruka rero duca dusanga mu bihugu iyo ni ukuvuga hariho umugwi w'abantu imbere ni heza tuzorutsinda imana iri kumwe natwe urakoze cyane ibihe byiza david utumviriza wibereye muri canada murakoze mugire umunsi mwiza mubanane mugira n'umwaka mushasha mwiza urakoze baye mwuzukuru wanje twebwe kera twarafashanya twari twunze urunani rw'intamenwa ku mafaranga ku bintu bijyanye n'amafaranga mhm. mugabo hari igiturire gifatiye ku mafaranga gusa mhm. kijya kujya ku mafaranga bwaba cyatanguriye eh, nk'uko nabivuze cyatanguriye imbere cyane mhm. no kuvuga urabona nk'akarorero urabona nk'ubu habayeho ka mwana wa mama mhm. inga yanjye mhm. eh, ugashyirwa mu kazi kugira ngo nagomba ndabitomoreze kubera bikubwiye ugashyirwa mu kazi kubera imvo zitajyanye no gukorera igihugu kijyanye ahubwo no gukorera umugwi runaka no gukorera umuntu kanaka cyangwa kubera ari mwene wanyu cyangwa muva hamwe cyangwa n'ibindi n'ibindi mhm. bijya byose n'igiturire hose mhm. niho biva none ashitseyo uyo muntu nazobona ati hajewe nashinzwe amabanga mhm. azogira ati jewe naje ku butumwa urangiza kanezi yose eh, cyane cyane eh, muretse kuza murashimikira kuvuga igiturire aravuga ati namafaranga usanga eh, kumbure yanyonyejwe icyo yari gukoreshwa atagikoreshejwe urumva hariho kuyanyereza ni biri kwinshi mugabo Mm-hmm. bihera mu bayanyereza mu kuvuga inzego bashyizweho no kuri abarengere bashyiraho inzego mm-hmm. haba ubwa kabiri mm-hmm. eh, ubwa kabiri eh, ni ukuvuga hamwe ategamiye leta araba iby'igiturire araba ibyo byo kumyonyeza itunga rya leta bakayakomeza kuko abari mu nzego ntibazokingiranira ikibaba ni ukuvuga nka urikome twari tuzi ko urikome ishobora kunagurwa nk'ubu eh, umukuru w'igihugu akayinagura igasubira igakora n'ibijyanye ibyo kugwanya Eh, igiturire ubunyonyezi uh-huh. ah, mu bisanzwe nakurikiranye ibyo mwagiye mushikiriza na cyane ijambo umukuru w'igihugu yaseruye yashyize ahagaragara njyewe uh-huh. ah, nko ku ntererano y'iwanjye uh-huh. ndabona yuko mu bisanzwe ijambo yavuze rikomeye kandi ibyo amaze ko ari ibikorwa bidasanzwe mm-hmm. ariko nkavuga nti n'ubundi igikorwa nk'iki kirakomeye kandi ntikibura kugira intambamyi mm-hmm. e, kenshi iyo ndiko ndavuga ikintu ndagereranya n'aho mba ndi kuko ubu ntabwo ndi mu Burundi aho ndi ndagereranya n'uko mu Burundi naho haba hameze aho muri Australia mm-hmm. muri Australia nibyo mm. ah, mu bisanzwe igiturire urabona igiturire ni forode igiturire ni ukutizigirwa kugaragarira mu barongozi mm-hmm. bashobora gukoresha ibi ubutware bafise canke eh, pozisiyo canke ubuzi bahawe kugira ngo bashobore kuca baronka inyungu mm. batari bagenewe ariho mm. hava mu byo gutanga bakazanwa mu yindi ntara we bakazokurikira iryo itohoza ataho uyu muntu muzi nanyi atana hamwe baba bashitsweho gute ugiye kure burundi bwacu ni butoyi mm. ni nk'ikomine y'igihugu kimwe muri ibi bihugu binini abantu bose uno munsi barazinanye uba uhabwa eh, nti n'ubucamanza ubutungane ubutungane nibyo mm. ariko ukaca n'abantu batava mu karere mm-hmm. ni nk'uko bimeze n'igipolisi ushaka abapolisi bo mu karere atamuntu n'umwe w'ahantu bazinanye mm-hmm. ugasanga nk'umupolisi bamuzana muri ako karere gucungera umutekano cy'ibyaha bamukuye ahandi hantu kure mm-hmm. ajye ku kazi aza yambaye sivire hmm. akaza kwambara impuzu z'akazi ageze ku kazi yahejeje akashira impuzu z'akazi mu ishagoshi akaca ataha ahantu kure cyane hmm. kuko baramuriha guhera iyo ava kuzoshaka ku kazi hmm. agakura mu karere atawundi muntu amuzi nta kimenyane kibaho rero ugiye kuraba mu gihugu cy'iwacu ibyo ntibishoboka kuko ibidashoboka ariko naho nokwiha ko akarorero hmm. byogorana kumwe noza kuraba hmm. nk'uwo tuzinanye uwo duhurira ku gacupa mu gihe yoba hari icyo yanovye hmm. nkajya mbaha ingenda murege kandi kandi icaza kunoba kumbure tuza guhura akacaza ati dusangire izo zose ni intambamyi ni ingorane ego ya Hosefu none ufatiye kuri ako karorero utanze ko muri Australia muti hari mu mugwi ushingwa ariko ugasanga abantu aho bakorera ni mu bice kumbure batazwi eh, uburavye mu Burundi naho ku Burundi bwifashe naho nyene hariho icokogwa kugira ngo ubwo bunyonyezi bugwanywe koko ah, nicyo nariko ndavuga nti burundi ni butoyi cyane rwose hmm. ku bw'iyo mvo uyu mugwi ntibishoboka ko niyo woshingwa nta buryo wokora kuko abantu turazinanye cyane yoba nk'akarovuga uburundi bwe bumatanye na tanzania hmm. bukaba bumatanye kumbure na eh, ugasanga nk'abaje gukora nk'ibujumbura babakuye nka za darisaramu cyangwa hano kure cyane batazwi hmm. hama haguma baza bararobeka guke mugo unyu burundi butoyi abantu barazinanye biragoye cyane ariko hari hari yindi nzira cyane imaze gushikwako ugereranye n'uko Burundi bumeze hmm. nibyo gushima kubona ko ari intambwe hmm. ikomeye cyane iyo ntambwe kugira yisununure koko none wewe intererano yawe niyi eh kugira intambuko ishobore kwisununura hmm. eh no no shobora ku kongera ko iki kintu kimeze nk'uko um, ikintu leta yokongera ko mm-hmm. ni uko ari nk'ibintu igejwe abo yahaye akazi yobishyira ku mugaragaro mm-hmm. tuvuge ari nk'amahera bahawe mm-hmm. cyangwa eh, ibyo bahawe kuzokora bakishyurira ku mugaragaro hanyuma raporo izotangwa nayo igashyirwa ku mugaragaro kugira ngo uwo ari we wese hariho nk'ayo menga n'amashyirahamwe hmm. ubu by'akazi ugasanga hariho ama agence hmm. agejwe gutanga ubuzi aho ama agence ugomba kuvuga iki yeye agatanga nk'ubuzi ni ukuvuga iyo agence ikaba intermediaire ya leta hmm. n'abo iri kurakoresha leta ikaza kuba ihabwa raporo n'iyo agence yuwa jessica kiba mhm. iyigenga mm. hamwe nayo nyine ishobora gukurikiranwa mm. kandi nayo nyine igakontororwa n'ayo mashyirahamwe adaharanira ibya politiki mm. aho byotera intambwe yongera ko ku bimaze gukorwa ariko ibimaze gukorwa tubifatiye ku uburundi bumeze ntawovuga ati nta bikorwa biri birakora biri ko birakorwa kwera kuko ni no mu bihugu biteye imbere mm-hmm. igiturire kiriho mm-hmm. bimeze uku mm-hmm. kandi baragerageza ari kurabye uburundi uko bumeze n'uko buri iyo none intambwe umuntu atogaya urakoze cyane urakoze yahosefu ugira ibihe byiza aho muri australia eee eh, muhezagirwa namwe murakoze ushobora kuba hatabana ubukwe mbona ngo mushobore kuba ufise ibindi bikuru ukeneye umuntu muto muto ubu rero nimba bakenewe impinduka mm-hmm. ziboneka mm-hmm. impinduka ziboneka mm-hmm. niba hano niba hano nta gisitsi ihari ubu perezida yavuze perezida yavuze ndakwazi perezida yavuze gisitisi iri ku ipoliki ubutungane ubutungane bwo ipoliki none uko birirwa barasemerera bati ngaha nazo rafapu zica iganiro bigeze kuzanamo sinzi ko ari wakizanye mhm. eh, twababwiye bashyireho telefone abantu batelefonako mhm. n'uri ikirundo n'uri hehe n'uri hehe abonye aho bariko baradigiturire niwo wenyine yafashwe bateba guhanwa n'abo bari kumwe bisigariyeyo bizokwama bigenda byiyumvira sisiteme ari yayindi nyine ariko kumbure placide urangiza urangiza iki cyifuzo icyimviro cy'umukuru w'igihugu kumbure twogira tuti ni ingingo yafashe umukuru w'igihugu yavuze bitegerezwa kujya mu ngiro ibi urabishima ok mugire umunsi mwiza namwe murakoze rekani na hano eh, kino kiganiro karadiridimba cuno munsi giciye kigarukira twari ko turaba ingene leta y'uburundi ikwiye gukomeza umugambi wo kugwanya ubunyonyezi no gusesagura amatungo y'igihugu twashimikiye kumvo mvo ziri inyuma y'ubunyonyezi ntambamyi buzana igikwiye kugira ngo urundi butuze koko ico caha umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ashikiriza ko ubutungane buriko burakora kugira ngo abakora ubunyonyezi bashengerezwe yabishikirije ku munsi wa gatatu heze igenekerezo rya itatu kigarama umwaka heze w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri mu kiganiro yahaye abarundi umukuru w'igihugu uh, cy'u Burundi avuga ko hari n'amafaranga yari yaranyonyejwe amaze kugaruka mu kigega ca leta murakoze mwebwe mwakurikiranye kino kiganiro barakoze abatwumviriza bari mu makungu na cyane cyane abatwakuye hari Canesius yatwakuye ari mu Bubiligi Alex Alex yatwakuye ari muri Australia David muri Canada Yosef Ineza yatwakuye ari muri Australia na Placide yatwakuye ari muri Hollande arakoze Emeto Semitebutsi yari mu buhinga bw'ivyuma kuri micro mwari kumwe nanje Alain Désiré Bukeneza